Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Sjećanje 1909. godine. U jednom londonskom kazalištu počela igrati drama Englezov dom, koji je napisao bojnik Guy de Maurier. U drami se opisuje invazija Engleske od carstva sa sjevera. Svi znaju da se iza carstva sjevera krije Njemačka. Uspjeh drame privukao je pažnju ministra rata vlade Ujedinjenog kraljevstva Richarda Burdona Haldana. Kao ministar rata Haldane je proveo neke od najvažnijih vojnih reformi. Osnovao je prvi glavni stožer, a onda i carski glavni stožer i utemeljio nešto što je imalo naziv teritorijalna snaga. Bila je to zapravo pričuvna sila britanske vojske u koju se nije novačilo, već se dobrovoljno prijavljivalo. Halden je primijetio da je nakon što je počela igrati predstava Englezov dom uvećan broj dobrovoljaca u Londonu. Već 6. veljače Halden je svojoj majci napisao da se jučer u Londonu prijavilo 300 dobrovoljaca. London je bio na glasu kao najlošije područje za novačenje. Sve išlo tako dobro da je ratni ured odjel britanske vlade za upravljanje britanskom vojskom u predvorju kazališta otvorio ured za novačenje. U britanskom parlamentu neki su njegovi članovi postavili pitanje je li dolično novačiti na taj način. Haldane im je odgovorio da je samo u prvi prvih sedam tjedana 1909. u Londonu u teritorijalnu snagu unovačeno 30 tisuća ljudi. Uspjeh te drame i novačenja rezultat je straha od njemačkih špijuna i invazije, koji se početkom 20. stoljeća proširio po Velikoj Britaniji. Jedna od najčitanijih knjiga bila je roman Invazija 1910. koji je napisao William Le Roman je objavljen 1906. i prodao se u milijun primjeraka. Priču o njemačkoj opasnosti širili su tabloidi. Invazija 1910. bila je rezultat niza članaka koje je Le objavljivao u Daily Mailu. Christopher Andrew, knjizi Tajna služba njezinog veličanstva, stvaranje britanske obavještajne zajednice, piše. Le bio je financijski najuspješniji u nizu farsičnih Kasandri koje su nastojale probuditi naciju zbog nepostojeće opasnosti. Leo Maxi, urednik i vlasnik utjecajne National Review, imao je prema svom priznanju Nijemce u mozgu. On je upozorio svoje čitatelje da su naše istočne grofovije prepune špijuna prerušenih u konobare i frizere. Da ne zaostane suparnički Quarterly Review objavio je u srpnju 1908. da su 50.000 njemačkih konobara u Britaniji i velik broj njemačkih vlasnika krčmi dali Njemačkoj takav obavješteni sustav kakav ni jedna druga zemlja nije uspostavila u nekoj zemlji. Član parlamenta Sir John Barlow tražio je da mu ministar rata kaže je li svjestan da se u Engleskoj nalazi 66 tisuća uvježbanih njemačkih vojnika, s 50 tisuća pušaka Mauser i s nekoliko milijuna metaka uskladištenih u podrumima udaljenima ni četvrt milje od Charing Crossa. Nisu svi bili uvjereni da Britanija vrvi od njemačkih špijuna, ali vlada premijera, liberala Herberta Henrya Asquitha, nije mogla ništa ne napraviti. I u ožujku 1909. Asquith je naložio osnivanje podkomiteta u Komitetu za obranu carstva. Podkomitet je dobio zadaću da ispita obim strane špijunaže u Ujedinjenom kraljevstvu. Bio je to početak. Komitet za obranu carstva bio je glavno tijelo za planiranje obrane Ujedinjenog kraljevstva i njegovih kolonija i dominiona podkomitet tog komiteta bio ozbiljno tijelo na čijem je čelu bio ministar rata Haldane, pored njega u njemu su bili prvi lord admiraliteta, ministar unutarnjih poslova, predstavnici ministarstava vanjskih poslova i financija. Između ožujka i srpnja 1909. podkomitet se sastao tri puta. Zadnji je sastanak održan 12. srpnja. Na njemu je prihvaćen izvještaj koje je izradilo tijelo pod vodstvom Sir Charlesa Hardinga, stalnog podtajnika u Foreign Officeu. Kit Jeffrey u knjizi tajna povijest MI6 piše. 28. travnja 1909. Hardingov podkomitet podnio izvještaj koji, kako bi se osigurala tajnost, nije tiskan i imao je samo jednu kopiju. Njegov prijedlog zapravo je povelja kojem je utemeljena britanska obavještajna zajednica. On je predložio da se utemelji nezavisni ured tajne službe, koji mora u isto vrijeme biti u bliskom dodiru s admiralitetom, ratnim uredom i ministarstvom unutrašnjih poslova. Ured treba imati tri cilja. Prvi je da služi kao posrednik između admiraliteta i ratnog ureda i stranih špijuna koji možda imaju informacije koje žele prodati vladi. Drugi je da šalje agente u razne dijelove Velike Britanije i s njima održava vezu s policijom kako bi utvrdila prirodu i opseg špijunaže koju provode strani agenti. Treći je cilj cilj da služi kao posrednik između admiraliteta i ratnog ureda, te stalnog stranog agenta koji bi se postavio izvan zemlje kako bi se prikupile informacije o stranim zemljama. Podkomitet na čelu s Hardingom procijenio je da će godišnji trošak ureda tajne službe biti oko 2000 funti na godinu. U današnjem novcu to je oko 150.000 funti. Komitet za obranu carstva odobrio je 24. srpnja 1909. stvaranje ureda tajne službe. Sada je trebalo naći ljude koji će u njemu raditi. Ured je podijeljen isprva na vojni i mornarički dio i svaki je trebao dobiti svog čelnika. Biće to prva dva zaposlenika u Britanskoj obavještenoj zajednici. Na čelo vojnog odjela imenovan je Vernon Kell, tada 36 godina star satnik britanske vojske koji je govorio pet stranih jezika, među njima ruski i kineski i već je imao nekakvo iskustvo u obavještajnom poslu. Christopher Andrew piše. Kada se 1902. iz Kine vratio u London, Kel je zaposlen u ratnom uredu na poslu analize obavještajnih podataka iz Njemačke. Zbog oskudnosti obavještajnih podataka koji su dolazili iz Njemačke, on je taj posao smatrao neposebno interesantnim. Prigoda da se pokaže ukazala mu se kada je 1904. izbio rusko-japanski rat i kada je časnik zadužen za dalekoistočni ocijek zamijenio Kowloon grad za Kaoliang, Sirak, glavnu krušaricu Azije i napravio još nekoliko teških grešaka. Tog je časnika zamijenio bojnik James Edmunds, koji je pak odabrao Kela za zamjenika i desnu ruku. Edmunds je bio taj koji je 1909. predložio Kela u ured tajnih službi. Kel je počeo raditi u novoosnovanom uredu tajnih službi u kolovozu 1909. samo s jednim službenikom. Do izbijanja rata 1914. on je imao osoblje koje se sastojalo od tri časnika, jednog odvjetnika i sedam službenika. Ured tajnih službi imao je na početku jedan ured s dva stola. Za jednim je radio satnik Vernon Kell, čovjek s obavještajnim iskustvom i znalac pet jezika. Odabir drugog zaposlenika bio je čudniji. I dan danas čelnik britanske obavještajne službe koja ima dvije kratice SIS od Secret Intelligence Service i MI6 od Military Intelligence 6 naziva se CC i potpisuje sve dokumente posebnom zelenom tintom. To se sve čini u čast drugog zaposlenika ureda tajne službe, čije je puno ime bilo Mansfield George Smith Cumming. Tog čovjeka ovako pisuje Christopher Andrew. Cumming je rođen kao Mansfield George Smith 1. travnja 1859. Nakon što je pohađao Kraljevski pomorski koleđ u Dartmouthu, počeo je 1878. mornarsku karijeru kao poručnik na brodu Bellerophon. U sljedećih šest godina služio je na obhodnjama po istočnoj Indiji, sudjelovao u operacijama protiv malajskih gusara i odlikovan je za svoju ulogu u pohodu na Egipat 1882. Njegov pomorski dosije opisuje ga kao pametnog časnika s velikom naklonošću prema električnoj struji, koji ima znanje fotografije, govori francuski i dobro crta. Kaming je također proveo kratko vrijeme i na kraljevskoj jahti i kasnije je svojim mladim rođacima rekao da je s princezama igrao igru provlačenja konca kroz ušicu igle, a da se ne oblaži vrh konca. Ali u 20. godinama zdravlje mu je postalo loše i on je sve češće patio od morske bolesti. Taj pomorski časnik umirovljen je zbog morske bolesti 1885. Tada se on prvi puta oženio. Kada mu je umrla ta supruga, oženio se opet, ovoga puta za škotsku plemkinju koja se prezivala Cumming. On je uzeo njezino prezime i tako je nastalo njegovo puno ime, Mansfield George Smith Cumming, ali se potpisivao samo kao Mansfield Cumming. U Kraljevsku mornaricu vratio se 1898. kao zapovjednik brodobrana u najvažnijoj britanskoj pomorskoj luci Southampton. Brodobrani su isprva bili željezni lanci kojima se sprječavao ulazak brodova u luku. Kaming je od dijelova starih brodova i zemljanih nasipa napravio veliki sustav brodobrana koji su sprječavali ulaz u Southampton. Kaming je razvio ljubav prema brzim automobilima, imao je nekoliko jahti. Bio jedan od prvih članova Kraljevskog automobilskog kluba, jedan od osnivača Kraljevskog jaht kluba. Obožavao je brzu vožnju, godine 1913. položio ispit za pilota. Jedini dodir s obavještajnim poslom Cumming je imao 1905. kada su ga kao zaljubljenika u svaku vrstu strojeva poslali da u ribarskim flotama švedske i nizozemske utvrdi pouzdanost motora s unutarnjim sagorijevanjem koji za gorivo koriste parafin. Tog su čovjeka odabrali za drugog zaposlenika ureda tajne službe. Prvi formalni sastanak Ureda tajne službe održan je u ponedjeljak 4. listopada 1909. godine. Tada su pukovnici James Edmonds i George McDonough, odgovorni za obavještene poslove u ratnom uredu, upoznali Kella i Cumminga s onim što se od njih očekuje. Keith Jeffrey piše. Edmunds je dao Kelu i Cummingu prvu poduku iz onoga što će postati osnova špijunskog posla. Rekao nam je da nikad ne stavljamo imena i adrese na isti papir i da se nikad ne koristimo papirom koji ima vodeni žig. Oni nikada nisu smjeli koristiti svoj ured za sastanke. Za to se trebala unajmiti privatna soba. Rečeno nam je da ne šaljemo pisma iz ureda niti da ih primamo na toj adresi i da moramo uzeti druga imena. Cumming je u svom dnevniku napisao vjerojatno je to bila šala, da je kel svom imenu dodao slovo Y, ali je bio dovoljno pažljiv da u dnevniku ne napiše kako je on uzeo lažno ime. Kasnije je koristio imena Satnik Harry i Satnik Spencer. I takav je bio početak britanske obavještajne zajednice. Dva zaposlenika u jednom uredu. Brzo će se taj ured razdvojiti. Cumming će za svoj ured odabrati svoj privatni stan u Whitehall Courtu broj 2, do kojeg će se dolaziti privatnim liftom. Iz vojnog dijela ureda tajne službe razvit će se kontraobavještajna služba MI5. Vernon Kell bit će njezin prvi generalni direktor. Iz pomorskog odjela razvit će se obavještajna služba MI6. Njezin prvi čelnik bit će Mansfield Cumming, C. Danas je Britanska obavještajna zajednica golemi sustav. Sve je to izraslo iz jednog ureda s dva zaposlenika i godišnjim budžetom od 2000 funti. Danas su obavještajne i kontraobavještajne službe kao i cijeli sustav nacionalne sigurnosti golemi, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. temeljna funkcija države je funkcija sigurnosti. Nema države bez te funkcije. Da bi država ostvarila tu svoju temeljnu funkciju, to podrazumijeva akciju, to podrazumijeva nešto što možemo nazvati sustav, koji se sastoji načelno, ja bih rekao, od četiri funkcionalne komponente. Prva komponenta je da je to sustav koji ima komponente za strateško upravljanje. Pa recimo najčešće se to, kao i u Hrvatskoj, naziva vijećima za nacionalnu sigurnost sigurnost. S obzirom da je nacionalna sigurnost jedno interdisciplinarno područje gdje se zahtjeva angažman različitih institucija u jedinstvenom cilju, onda uvijek takav sustav ima i nekakva političko-koordinativna tijela. Na trećoj razini tog sustava su neposredne operativne institucije koje izvršavaju različite tipove poslova i sfere nacionalne sigurnosti i na četvrtom mjestu su nadzorna tijela. Dakle, nadzorna tijela malo drugačije u toj zapadnoj anglikaniziranoj terminologiji se ne nazivaju, jer taj nadzor kad spomenemo na Hrvatsko bi podrazumijevao dakle moguće zlouporabe. Nije to funkcija nadzornih tijela. Funkcija nadzornih tijela uvijek na prvom mjestu je utvrđivanje objektivnih sposobnosti da takvi sustavi ostvare te svoje uzvišene emisije, a to su dakle naravno s jedne strane sprečavanje ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a s druge strane realizacija nacionalnih interesa. Ono što si sigurno nema sustava nacionalne sigurnosti bez temeljnih tijela koja proizlaze zaista iz tog državno-centričnog pristupa, a oni podrazumijevaju dakle ostvarenje onih temeljnih kategorija nacionalne sigurnosti bez kojih nema uopće ni sigurnosti ni države, a to je fizički opstanak države i stanovništva, to je teritorijalni integritet i to je politički suverenitet i četvrta ta dimenzija je dakle kvaliteta života u različitim aspektima. To znači da pojednostavimo da sustavi nacionalne sigurnosti uvijek uključuju na vanjskoj razini za mirno rješavanje sporova, to uvijek diplomacija i diplomatska funkcija, bez obzira kako organizirana i s druge strane suprotnost je vojna komponenta na unutarnjoj razini uvijek imamo taj kazneno procesni sistem koji to dakle treba riješiti ovaj dio što se tiče nasilnog dijela i ovaj dio koji je za miroljubive, a to su naravno politički sistemi. Ono što uključuje također sustav nacionalne sigurnosti da sigurnost košta. To znači da imamo nešto što možemo nadati uvjetno ekonomika nacionalne sigurnosti i naravno s obzirom da je smisao nacionalne sigurnosti spriječiti ugrožavanje nacionalne sigurnosti, realizirati nacionalne interese, bilo koji angažman, bilo koje od ovih institucija podrazumijeva spoznaju o tome kako realizirati nacionalne interese i što je to što ugrožava nacionalnu sigurnost. To znači da peta komponenta nacionalne sigurnosti, bez koje nema nacionalne sigurnosti, koja je na neki način pojednostavljan oči i uši nacionalne sigurnosti kao nešto što treba prethodno formulirati znanja o okružju unutarnjeg i vanjskog iz kojeg mogu doći ta ugrožavanja, to je naravno obavještajni sistem koji je jedan presudan element u tim sustavima nacionalne sigurnosti. Engleski vojni povisničar Michael Howard u knjizi Ratu u europskoj povijesti piše da su se u 18. stoljeću europski ratovi počeli voditi s profesionalnim oružanim snagama na kakve smo naviknuti i danas. Časnici koji su vodili te vojske više nisu bili isključivo članovi ratničke kaste koja se borila iz osjećaja časti ili iz feudalne obveze prema senioru, niti su to bili plaćenici koji su vojnički posao obavljali za one koji bi ih zato platili. Časnici tih profesionalnih vojski bili su sluge države koja im je jamčila stalno zaposlenje, redovitu plaću i mogućnost karijernog napredovanja. Michael Howard piše. Evolucija vojske bila je postupna i nejednaka. Među pruskim časničkim zborom feudalni i čak predfeudalni koncepti osobne odanosti i obveze prema ratničkom vođi ostali su jaki sve do 20. stoljeća. Francuski časnički zbor sve do revolucije još se uvelike sastojao od svadljivih i koristoljubljem vođenih plemića, s kojima je državna birokracija morala voditi stalnu borbu. Razvoj britanske vojske iz kolekcije nezavisnih i heterogenih pukovnija u centraliziranu i ujedinjenu silu još i danas daleko od gotovog, ali do 1700. ključne crte bile su tu. Državni stroj je odgovoran i sposoban za održavanje stalne sile u doba rata i mira koju je trebalo platiti, nahraniti, naoružati i odjenuti, koherentna hijerarhija ljudi s posebnom subkulturom, odvojenom od ostatka zajednice ne samo po svojoj funkciji, već i po svojim navikama, odjevanju, izgledu, međusobnim odnosima, povlasticama i odgovornostima koje je njihova funkcija zahtijevala. Howard piše da su do 1648. karakteristike francuske vojske kao i većine drugih vojski na europskom kontinentu bile bankrot, nedisciplina i korupcija. Do 1680. vojska francuskog kralja sunca Luja 14. velika 300 tisuća vojnika bila je čudo Europe. Važnu ulogu u stvaranju te vojske odigrala je jedna inovacija. Michael Howard piše. Najvažnija inovacija od svih bila je stvaranje civilne birokracije koja je upravljala vojskom. Čudesno postignuće s obzirom na to da u tim danima nije postojala formalna birokracija koja bi upravljala bilo čime. Kruna je obično ili prodavala urede države za gotovinu ili je s pojedincima ili udruženjima sklapala ugovore za bilo što što je trebalo biti napravljeno. Bilo da je riječ o prikupljanju poreza, podizanju ili opskrbljivanju vojski, proizvodnji oružja. Ta birokracija, antandans ili intendantura, nastala je u doba kardinala Rišljeja kao redoviti sustav inspektora ili nadzornika koji su posjećivali vojske ili prebivali u njima, koji su nadzirali novačenje, osiguravali redovitu opskrbu hranom, streljivom i novcem i o tome izvještavali državnog tajnika za rat. Ministar rata Michel Letelier proširio je to tijelo u cjelovit administrativni okvir. U punini ga je počeo koristiti njegov sin Louvois, također ministar rata. Ti su službenici pregovarali i nadzirali ugovore za hranu, oružje i opremu, uključujući i odore uniforme. Bio je to očiti i uistinu neizbježan razvoj jednom kada je država preuzela odgovornost za osiguravanje odjeće u velikom broju. Razumljivo je da su intendante prezirali u vojsci, od visokih zapovjednika, čiji su ponos vrijeđali, do nižih časnika, čije su račune i izvještaje provjeravali, ali nije imalo smisla prigovarati. Iza njih je stajao energični i neumoljivi Louvois, a iza njega, podržavajući ga protiv svih prigovora viših časnika, bio je kralj. Ruski general i filozof Karl von Clausewitz opisao je stajaće vojske koje su se počele stvarati u 17. stoljeću kao sudjelovanje naroda u velikim poslovima države. Od nastanka sustava nacionalne sigurnosti vojske su sastavni dio tog sustava. Tako možemo ići u evoluciju obaještanog sistema koji je izvorno uvijek imao ulogu u smislu spoznavanja okoline, a to bi bili neki tipovi istraživanja te okoline koji trebaju generirati nekakvim obavještajnim analizama kao podlagama za procese odlučivanja i ne bez razloga intelligence u svojoj biti jeste znanje, odnosno servis donositelja odluka. S druge strane, uloga obaštenog sistema je tradicionalna zaštita vlastitih tajni, jer svaki sistem ima neke tajne. Međutim, u nekoj promjeni okolnosti prije svega tamo nakon drugog svjetskog rata obavještajni sistemi su dobili u nadležnosti jedan tip djelovanja koji nije izvorno obavještajni, ali je zbog svog karaktera djelovanja, a to je tajnost dat u nadležnost obavještajnim sistemima i to je ono što je u literaturi stručno nazvano tajne operacije. Tajne operacije su jedan mehanizam državnog djelovanja koji se provodi kao intervencionistički mehanizam u području nekih drugih država bez otkrivanja vlastite umješanosti. Zašto bez otkrivanja? Naravno, kad je intervencionistički dovodi u pitanje suverenitet kao jedno nepovredivo pravo druge države, i drugi kriterij kako se provode takve operacije, naravno i planiraju i organiziraju je načelo uvjerljivog negiranja. Ako dođe do kompromitacije da države mi mogu to činjenično uvjerljivo negirati da opet nikakve to veze nema s njima i ta instrumente naprosto uz te klasične instrumente nacionalne sigurnosti u vanjsko-političkoj dimenziji, to su rat, to su ekonomska sredstva, to je diplomacija i propagandno-psihološka pojavio kad se shvatilo da ova četiri nisu efikasna u hladnom ratu. I onda smo imali, dakle, od promjene režima u Italiji 48. godine, odnosno onemogućavanja komunističke partije da pobjedi na izborima, da bi Italija ostala u zapadnoj sferi interesa što je napravila CIA, odnosno preteča CIA, tada centralna obavještajna grupa, je bio prvi slučaj koji je razvijao taj mehanizam i etablirao te tajne operacije kao instrument državnog djelovanja, koji je u svojoj inicijalnoj fazi u bipolarizmu uglavnom bio usmjeren na države. Danas je taj instrument modificiran jer su se promijenili izvori ugrožavanja i danas je on recimo od strane država primijenjen u drugim područjima i prema drugim metama ugrožavanja danas je to dominantno terorizam. Ako samo malo se osvrnemo u zadnjih 15-20 dana onda ćemo vidjeti da recimo operacija aktiviranja likvidacije pripadnika Hezbolaha posredstvom pejđera je jedna klasična operacija i ona ima jedan poseban efekt, a to je ono što Britanci, kako ja mislim da ih oni najispravnije zovu, oni kažu to akcije disrupcije, akcije dezorganizacije. Vidimo da poslije te operacije je ozbiljno destruiran Hezbolah, ali ono što je još veća posljedica to je da je dezorientiran, dezorganiziran, jer ne znam što ga je snašlo, a što će ga snaći i u buduće ako je to modus operandi u odnosu dakle, na borbu Mosada protiv Hezbolaha. Vijeće za nacionalnu sigurnost, tijelo pri izvršnom uredu predsjednika Sjedinjenih američkih država stvoreno je zakonom o nacionalnoj sigurnosti donesenim 1947. Tim je zakonom iz Središnje obavještajne grupe, kratica CIG, stvorena CIA, Središnja obavještajna agencija. Prvi dokument Vijeće za nacionalnu sigurnost nastao je 14. studenog 1947. Taj dokument imao kraticu NSC 1 kroz 1. Njegov sadržaj ovako opisuje Christopher Andrews u knjizi Samo za predsjednikove oči, tajna obaveštena služba od Washingtona do Busha. Najranija tajna akcija koju je odobrio Truman, za koju je kasnije pokušao otkloniti bilo kakvu osobnu odgovornost, potaknuta je strahom od pobjede komunista na talijanskim izborima u travnju 1948. Prvi dokument s brojem koji je izdalo Vijeće za nacionalnu sigurnost NSC 1/1 od 14. studenoga 1947. upozorio je Talijanska vlada ideološki naklonjena zapadnoj demokraciji slaba je i podvrnuta stalnom napadu jake komunističke partije. NSC je predložio, pored javne potpore za talijansku vladu pod opsadom, program aktivne borbe protiv komunističke propagande u Italiji kroz učinkovit američki informativni program i kroz sve druge praktične načine, uključujući i korištenje neprijavljenih fondova. Truman je odobrio NSC 1 kroz 1 24. studenoga. Također je odobrio na preporuku NSC-a da Marshall, koji je naslijedio Burnsa na funkciji državnog tajnika, koordinira psihološko ratovanje protiv komunista u Italiji. Neprijavljeni fond za akciju u Italiji iznosio je 10 milijuna dolara. Do tih se sredstava došlo tako što je CIA osnovala skupinu za posebne procedure, SPG, koja je oprala tih 10 milijuna dolara uzetih iz riznica poraženih sila osovine. Prethodnica CIA CIG već je operirala u Italiji. S osnutkom CIA tajne akcije u Italiji postale su još veće. Christopher Andrew piše. Neki od opranih milijuna SPG-a tajno su predani italijanskom premijeru Alcideu de Gasperiju, kako bi se financirala izborna kampanja demokršćanske stranke. Drugi milijuni otišli su na kampanju u medijima kako bi se proširila crna propaganda protiv komunista i uzdizale vrline njihovih protivnika. Truman se osobno zanimao za kako javne, tako i tajne pokušaje da se pomogne demokršćanima i porazi komuniste. Jedna večeri pozvao je ministra poljoprivrede Clintona P. Andersona i rekao mu da dopremi još žita u Italiju. Anderson je odmah preusmjerio nekoliko pošiljki koje su bile na putu prema Latinskoj Americi. Kada su istovarene u talijanskim lukama, preusmjerenu pšenicu podijelili su demokršćanski političari u automobilima i kamionima ukrašenima američkim bojama. Mnogi su od njih bili prema Andersonovim riječima na američkom platnom spisku. Rezultat tih akcija bila je pobjeda demokršćana na izborima. Od 574 mjesta u talijanskom parlamentu oni su osvojili 307. Kasnije će Truman reći da kada je osnivao Ciju, nikada nije mislio da će se ona u miru baviti tajnim operacijama. Od Italije tajne operacije bit će sastavni dio arsenala obavještenih službi. Sve što se tiče nacionalne sigurnosti je kažnjivo u pripremi. Što to znači? To znači da pripadnost terorističkoj organizaciji bez izvršenja terorističkog akta je kažnjiva. Da pripadnost paravojnoj organizaciji bez, recimo, dimenzija podizanja pobune je kažnjiva da stupanje u bilo koju stranu obaještenu instituciju bez kaznenog djela počinjenja kaznenog djela špinaže je kažnjivo. E zašto to je tako? Zato što sebi država uzima utemeljeno pravo da najprije zaštiti sebe, a kako se može zaštititi? Tako da se pripreme radnje kažnjavaju, onemogućavaju. To je uloga dakle upravo obavještajnih sistema. Jer kada bi država dozvolila da se teroristička organizacija organizira na njezinom teritoriju ili prema njezinim interesima, to bi značilo da je već nacionalna sigurnost ugrožena. E to je, ja bih rekao, s jedne strane ta zahtjevna ili ako hoćemo uzvišena uloga sustava nacionalne sigurnosti, ali je jedno sklisko područje. Zašto sklisko područje? Zato što je to uvijek pitanje što znači priprema recimo terorističkog akta to je ili recimo kazneno djelo špijunaže. Kada država smije djelovati? Jer svaka organiziranost, svaka pripremljeno znači ugrožavanje nacionalne sigurnosti, država puno prije mora reagirati. E zato je to sklisko područje, jer ta reakcija koja može biti bezuvjetno profesionalno utemeljena je skladu sa zakonom u svojim posljedicama uvijek može imati drugačije efekte. Zato je to razlog da se takvi sustavi između ostalog strogo kontroliraju. To je naravno razlika odnosno na javnu sigurnost gdje sve što se događa, događa se nakon što se dogodi. Ovdje možemo imati da se, recimo, teroristi su zaista teroristi, ali da nikada ništa ne naprave u smislu funkcionalnosti, operacionalizacije nečega uz terorizam. E sad, mogu li se države baviti takvim stvarima? Pa naravno da mogu i moraju. Jer kad naprave, to će biti kasno i bit će ugrožena nacionalna sigurnost. To vam je otprilike možda da pojednostavimo danas kontrole na infrastrukturnim objektima, aerodromima. Što to znači? To znači da u klasičnoj kaznenoj državi, pravnoj državi imamo presumpciju nevinosti. E, kad je u pitanju sigurnost ovog tipa, dakle, pogotovo u sekuritiziranim fenomenima, a terorizam je jedan od njih, kako mi možemo ući u avion? E, tu nema presumpcije nevinosti. Tu ima samo presumpcija i samo jedan ili zaključak, pa kažemo preciznije, do avion, da to pojednostavljamo, možemo ući, tek kad se dokaže da nemamo ničim veze što može ugroziti taj avion u odnosu terorizma. E to su sasvim drugačije. Jedno je dakle pravna država, dakle, a drugo je sigurnosna država. Kada to ne bilo tako, a onda bi dakle se moglo dogoditi opet otmica aviona i eksplozija u avionima i ne znam što. Michael Burley u svojoj kulturnoj povijesti terorizma naslovljenoj Krvi bijes piše da je u 60. godinama prošlog stoljeća većina zrakoplova bila otimana u Sjedinim američkim državama i da su otmičari tražili od posade da slete na Kubu. Te su otmice bile tako česte da su piloti, ako su letjeli na letovima za Floridu, sa sobom nosili plan zračne luke u Havani nazvane po revolucionaru Joseu Martiju. Te su otmice postale tako rutinske da su Sjedine države dogovorile sa švicarskim veleposlanstvom u Havani suradnju oko vraćanja putnika, posade i zrakoplova. Ljeto 1968. pripadnici Narodne fronte za oslobođenje Palestine oteli su zrakoplov izraelske tvrtke El Al i usmjerili ga prema Alžiru. Otmičari su pustili sve putnike ne židove, a putnike židove zadržali dva mjeseca, sve dok Međunarodno udruženje pilota nije zaprijetilo da njihovi članovi više neće letjeti na let letovima prema Alžiru. U kolovozu sljedeće godine dva palestinska terorista otala su zrakoplov američke tvrtke TWA koji je letio za Siriju. Sljedeće 1970. dogodit će se spektakularna otmica zrakoplova. Michael Burley piše. Početkom rujna 1970. Narodna fronta za oslobođenje Palestine Žorža Habaša otele tri zrakoplova. Dva od njih DC-8 Swissera i Boeing 707 TWA-a prizemljili su u Dawson Fieldu, udaljenom aerodromu u Jordanskoj pustinji. Otmičari su tražili puštanje palestinaca koje su u zatočeništu držali Izrael i razne europske vlade. Tjedan dana kasnije, VC-10 Boaka pridružio se ovim zrakoplovima i skoro 400 ljudi bilo je zatočeno na pustinskom suncu u onome što je nalikovalo na limene kontejnere nalik na cigare. Britanska vlada Edwarda Hita odmah je popustila pred zahtjevima Narodne fronte da se pusti elegantna gerilka Leila Haled, koju je sigurnosno osoblje El Ala predalo britanskim vlastima nakon što je ona svladana u ranijem pokušaju otmice. Zaokupljen Sovjetskim savezom, Kinom i Vijetnamom, predsjednik Richard Nixon uvjerio je Izraelce da puste dio palestinskih zatvorenika, u isto vrijeme inzistirao na poboljšanim mjerama sigurnosti na američkim letovima. Otmice su otvorile rastjep između Narodne fronte i PLO-a. Arafat nije htio da sva međunarodna pažnja bude usmjerena na Jordan, jer se pripremao srušiti jordansku vladu. Preostalo je 40 talaca. Nisu bili u tri zrakoplova koji su dignuti u zraku naletu manijakalne ljutine, već u Amanu. Te su otmice dovele do toga da jordanski kralj Hussein odlučio udariti na palestinske skupine, prije svega na PLO, koji je polako preuzimao vlast u Jordanu. Bio je to početak onoga što će palestinci nazvati Crni rujan. Nakon te spektakularne otmice zrakoplova, one će postati jedno od važnijih oružja terorističkog pokreta u evoluciji smo vidjeli da to je imalo svoje procesne nekakve faze, one su, ja bih rekao, danas ovaj, sve zahtjevnije i one su u određenoj mjeri vezane uz sisteme nacionalne sigurnosti, ali u puno većoj mjeri su vezani uz promjene okružju u kojem djeluju ti sistemi. Što to znači? To otprilike znači dakle da u jednom trenutku smo shvatili da postoji transformacija i promjene ugrožavajućih faktora iz te socijalne, vanjske i unutarnje okoline, što naravno dakle značilo je proširenje područja sigurnosti, a onda je naravno moralo to značiti i proširenje kapaciteta nacionalnih za bavljanje tim pitanjima, ali ono što meni se čini imamo danas još zahtjevnije, to su dvije stvari. Jedno je ono što je ugledni njemački sociolog Ulrich Beck nazvao društvo rizika. Što to znači? To znači da nacionalna sigurnost nije stihijska funkcija. To znači da nacionalna sigurnost se može ostvarivati samo kao državno i društveno najorganiziranija funkcija. Zato postoji u svakoj državi nešto što se zove strategija nacionalne sigurnosti. To su okviri pisani i nepisani koji uvijek podrazumijevaju četiri elementa. Jedno je cilj, što mi želimo. Drugo je način kako ćemo doći do tog cilja, recimo uzmimo staru strategiju nacionalne sigurnosti Hrvatske, kako ćemo ući u Europsku uniju, NATO savez ako je to strateški cilj nacionalne sigurnosti. Treće, koji nam resursi trebaju da bi došli do određenog cilja? koji nam resursi trebaju da bi podigli razinu sposobnosti protuzračne obrane Hrvatske vojske. I četvrti element, e, to je ono što je najdiskutabilnije u strategijama, a to je da put do cilja nije popločan zvijezdama, već postoji nešto što se zove izazov ili konkretno u stručnom smislu rizici. A ti rizici su promjenjivi. Pogledajmo samo rizike ugrožavanja oko nas koji se mijenjaju. Prije dvije, tri godine što je bilo nezamislivo, da dakle zarazna bolest može paralizirati i međunarodnu i nacionalne sigurnosti u svim područjima i koja je kršila, dakle, recimo, pogotovo ekonomsku sigurnost. Razna bolest, ne ratovi, ne destrukcije drugog tipa, tog agresivnog fizičkog. E, što sada je društvo rizika? U tradicionalnom smislu rizik je uvijek bio determiniran racionalistički i on je uvijek podrazmijevao sposobnosti nekog aktera i namjere nekog aktera i zato je on bio predvidiv da li neko ima sposobnosti da nas ugrozi i da li ima namjeru da nas ugrozi. E, danas je rizik nešto drugo a danas je rizik uslijed dakle, svih tih društvenih razvoja on nije više nus pojava neka izolirana u društvima, već je sastavni dio društvenog razvoja. E to znači da je rizik nepredvidiv, da u stvari nacionalna sigurnost više nije binarni model siguran i nesiguran, već kontinuitet upravljanja tim rizicima. Godine 1879. Aleksandar Solovjev stupio je u kontakt s organizacijom Zemlja i sloboda. Ta se organizacija zalagala za ukidanje carskog samodržavlja u Rusiji, za podjelu zemlje seljacima i za stvaranje socijalističkog društva. Brzo je postalo jasno da je carski režim prejak i dio Zemlje i slobode počeo je zagovarati izvođenje terorističkih akcija kako bi se pokrenula promjena u Rusiji. Organizacija se rascijepila i onaj dio koji je zagovarao terorizam prerašće u organizaciju Narodna volja. Solovjev je ponudio zemlji i slobodi da ubije cara Aleksandra II. Smrt cara, rekao je on, dovešće do promjene. Solovjev nije bio jedini koji imao takav plan. Mladić po imenu Goldenberg ponudio da izvede samoubilački napad na cara. Zemlja i sloboda odlučila se za Solovjeva, koji je 2. travnja 1879. pokušao atentat na cara, ali nije uspio. 27 godina nakon ponude Goldenberga da bude atentator samoubojica, doći će do velikog samoubilačkog napada. Michael Burley piše. 12. kolovoza 1906. tri terorista prerušeno u policajce pokušala su ući u vilu premijera Stolipina na otoku pored Sankt Peterburga. Premijerovi stražari zadržali su ih u predsoblju, gdje su se oni vičući živjela sloboda, živjela anarhija, raznijeli bombama od 8 kilograma. Eksplozija bila toliko jaka da je razdarala pročelje vile i pokopala pod ruševinama premijerova konja i kočiju. Dijelovi ljudskih tijela i krvi bili su posuda. Ubijeno je 27 ljudi. 33 ih je ranjeno, uključujući i starije ljude, žene. Stolipinovog četverogodišnjeg sina i 14-godišnju kćer. Premijer nije pretrpio veći udar od tintarnice koja je poletjela s njegova stola i zalila tintom njegovo lice i košulju. Samoubilački napadi postaće važno oružje u arsenalu tamilskih tigrova ili oslobodilačkih tigrova tamilskog Elama, koji su se borili za stvaranje nezavisne tamilske države na sjeveru istoku Šrilanke. Tamilski tigrovi bili su sekularna ljevičarska organizacija. Bombaši samoubojice postaće najubojitije oružje islamističkih terorista. Kombinacija klasičnih terorističkih oružja dovešće do novih rizika za nacionalnu sigurnost. Što znači rizici? Od uvijek idemo na nešto praktično. Od uvijek su ljudi otimali avione, od kad postoje, izvršavali politički suicid. Kad spojite politički suicid dotmicu aviona, imate udar na dvije države 2001. E to je ta nepredvidivost recimo rizika. I s druge strane onda ostaje pitanje ako su rizici u društvu nepredvidivi, oni su i neizbježni ako su sastavni od društvenog razvoja. I treća je dimenzija da ti rizici više nisu nacionalni. I Ulrich Beck je u pravu kad postavlja pitanje što je to nacionalna sigurnost. Da li zarazne bolesti staje na granici? Da li terorizam staje na granici? Da li prirodna ugrožavanje staje na granici? ako nestaje na granici što je nacionalna sigurnost kao sigurnost države i nacije i koji je odgovor na to sve zajedno i to je zaista, ja bih rekao, nešto što mijenja paradigme i funkcionalne i nacionalne i međunarodne sigurnosti. I s druge strane, naravno, u tome imamo promjene paradigmi onoga na čemu smo izgrađeni, a to je nacionalna sigurnost, pa ako je transformiramo međunarodni poredak, bit je suverenitet do jučer je suverenitet u međunarodnoj sigurnosti smatran nepovredivim, isključivim pravom države. Dakle, bilo koji, ako hoćete, aspekt djelovanja uključivo mirovne misije, ne može bez suglasnosti država. Dakle, kad se dogodila agresija na Hrvatskoj, kad su došle zaštitne snage una u Hrvatskoj, naravno da su trebale suglasnost država. Danas je to promijenjeno. Što kad država je ta koja ugrožava vlastite građane? kada ne izvršava funkciju sigurnosti, da li je suverenitet nepovrediv? E, više nije. Pa međunarodna zajednica sebi uzima za pravo da onemogući kršitelja dakle nacionalne sigurnosti ovdje u kontekstu konkretnog ljudskih prava koje je država dužna štititi. Dakle, mijenja se suverenitet, pa on više nije pravo države, već je i obveza države, što je, ja bih rekao, jedan ozbiljan izazov za međunarodnu sigurnost, Takav konkretna slučaj smo imali rezoluciju 11.905 intervencije međunarodne zajednice u Libiji, što je dovelo do disrupcije libijske države, odnosno prethodno rušenja režima Gaddafija. 24. ožujka 2004. godine 82. zračno desantna divizija američke vojske predala je korpusu američkih marinaca odgovornost za red u iračkom gradu Faluđi. 82. divizija predala je taj grad marincima kao miran. Marinci su na situaciju u tom gradu, u provinciji Anbar, gledali drugačije. Faluđa je samo izgledala dobro. Izjavio je kasnije zapovjednik prve pukovnije američkih marinaca, pukovnik John Tulan. Kada je vojska predavala zapovjedništvo nad gradom marincima, konvoj 82. divizije upao je u zasjedu kod ureda gradonačelnika. Vojska je samo prošla kod zasjedu, nije uzvratila vatru. Tulan je kasnije novinaru Tomasu Riksu, piscu knjige Fijasko, američka vojna avantura u Iraku 2003. 2005. rekao da su moji momci to uradili, vidjeli bi svoje. Marinci su imali plan s iračkim narodom uspostaviti prijateljski odnos, neprijateljske snage pritisnuti. Plan nije uspio. Thomas Rix piše. Ophodnje marinaca upoznavale su se s gradom i u tom procesu ga uzbunjivale. U gradu pobunjenici su pripremali odgovor, upozoravali su trgovine da se zatvore, uspostavljali barikade na ulicama i cestama i postavljali zasjede uz pomoć parkiranih automobila. Nakon tjedan dana te nestabilne situacije, dva terenska vozila koja su prevozila sigurnosne kontraktore iz tvrtke Blackwater zaobišla su kontrolnu točku marinaca i odvezla se u Stršljenovo gnijezdo zašto su pripadnici privatne sigurnosne tvrtke Blackwater prošli kroz kontrolnu točku američkih marinaca nije jasno. Jedna od verzija bila je da su oni bili na misiji na koju je poslala CIA. Vodstvo Blackwatera tvrdilo je da su zaposlenici tvrtke ispitivali put kojim je trebao proći konvoj Kelloga, Browna i Ruta, još jedne tvrtke koja je radila za američku vojsku i okupacijsku vlast u Iraku. Ono što nije sporno su događaji koji su uslijedili nakon što su zaposlenici Blackwatera ušli u Faluđu. Thomas Riggs piše. Vozila Blackwatera upala su u dobro pripremljenu zasjedu koja je postavljena dan prije. Iz zelene zone sjedišta američke okupacijske vlasti procurila je informacija o njihovu kretanju. Tog jutra obližnje trgovine upozorene su da se zatvore. Postavljene su zapreke na putu kako bi se kontraktori spriječili u pokušaju bijega. Četiri američka kontraktora napadnuta su blizu središta grada. Udareni su vatrom iz kalašnjikova i bacača raketa. Izvučeni su iz automobila, pretučeni i raskomadani. Dva njihova torza odvučena su prema zapadu i obješena na grede mosta preko Eufrata na rubu grada. Onda su skinuta i bačena na gomilu guma koja je bila zapaljena, dok je svjetina likovala i slavila. U stožeru marinaca izvan grada viši zapovjednici saznali su za situaciju s Blackwaterom preko CNN-a. General Mattis vidio je taj napad kao varku koja je trebala izazvati veliku odmazdu. On je sastavio metodičan plan odgovora na taj pokolj. Od tog plana neće biti ništa. Iz Bijele kuće brzo je došla zapovjed da se nešto poduzme za nekoliko dana. Iz stožera generala Ricarda Sancheza, zapovjednika koalicijskih snaga u Iraku, marincima je došla ova zapovjed. Uđite i izmlatite ljude. General Metes je protestirao, to je baš ono što neprijatelj hoće. Bijela kuća i Pentagon zapovjedili su ulazak u Faluđu cijele divizije američkih marinaca. Rezultat je bila krvava višetjedna prva bitka za Faluđu i sve se to dogodilo zbog nekoliko pripadnika privatne sigurnosne tvrtke Blackwater. Govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijaka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I drugo obilježe, ja bih rekao, dakle, koje je bitno, a to je da je pitanje u tom kontekstu što je danas država. Dogodilo nam se na stanoviti način promjena uloga države, a to je privatizacija nacionalne sigurnosti. To znači da imamo, ja bih rekao, novu fazu u procesima evolucije sigurnosti. Do jučer je to samo državna funkcija. Danas imamo privatiziranu i nacionalnu sigurnost. Što to znači? To znači da država više nije garant sigurnosti, već da sigurnost na taj način, uključivo i nacionalnu, postaje roba koja se kupuje na tržištu kao i svaka druga roba i da država na taj način funkcionira. Naravno, to ima svoje obrazloženje, jer sigurno nije ista reakcija nacije, nije ista reakcija nacionalnog ponosa kad u jednom sukobu poginu vojnici ili kad dakle se dogode neki smrtni slučajevi privatnih firmi. To su sve privatne firme, naravno da one rade za državu, naravno da su one profesionalne, ali dakle državama je postalo i to je razumljivo s aspekta ekonomike nacionalne sigurnosti jeftinije kupovati te usluge na tržištu po standardima države i kriterijima države, nego da država ima te sposobnosti. Je li državi jednostavnije štititi sve aerodrome ili omogućiti privatnim tvrtkama da provode sigurnost na recimo aerodromima. A druga dimenzija je što smo vidjeli da te privatne vojne i sigurnosne kompanije koje su danas moćne su i tekako izazov, e, ja bih rekao, ne samo nacionalnim sigurnostima država, već i međunarodnoj sigurnosti s obzirom na to što sve predstavljaju za samu državu, ali i to što mogu predstavljati dakle kao faktor nestabilnosti od ako hoćemo Vidjeli smo bezbroj incidenata njihovih na području, dakle, američko angažiranje na Blisku istoku ili ako hoćete najnovije ove dimenzije koje su vezane uz Rusiju gdje smo vidjeli da nema to nikakve dileme bez obzira što nije operacionaliziran da je postupanje te Wagner grupacije u određenom mjeri bilo usmjereno na izvršenje onoga što je klasični, klasični državni udar. E to su dakle ja bih rekao uz to što su napravili bezbroj ratnih zločina na područjima angažmana gdje je onda pitanje da kad su angažirani u borbenim operacijama da li su to privatne sigurnosne kompanije ili su plaćenici što je naravno suprotnosti sa međunarodnim, međunarodnim ratnim pravom. Ali one uvijek slijede postupanje država u vanjskoj sferi nacionalne sigurnosti što ja bih rekao jedan trend je koji je nezaustavljiv koji će se nastaviti i da će u stvarnosti obilježje, obilježje nacionalne sigurnosti i u budućem razdoblju taj e, trend, ja bih e, kazao, će se nastaviti gdje ćemo s jedne strane imati državu koja djeluje u društvu rizika i sa sve jačom ovom izraženom dimenzijom privatizacije nacionalne sigurnosti. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojumžić, Emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.